Durangoko azokatik zuzenean. Ongi etorri guziri, Durangon gira egun emakizun berizio bat entzat, nasketa bat ingo dugu eh, gaur iso eta kantuz kantu saioen artean eta horretik eh, Maia Muruaga zurekin gira? Ongetorri, Maien. Ongetorri. <laughs> Gaur talde hainitz zaipatuko etugu, bost talde horren batez, beste hainitz badira hemen Durangon, uh, beren diskak eta lanak eh, aurkestea intuztenak, guk bost hautatu ditugu, horietan ze esatek lehenik maiz taldea, taldea baina ere proiektu bakarlaria, uh, ETS, Entol Zerrento, eh, La Banda de Lobelo eta Nizuri Tazuniri, bitzez. Hori da, oso proiektu ezberdinak direnak eta beraien lanaren atzen dagoenaz, jabetzen saiatuko gara eta noski, musika izango da, jaunta jabe. Eta eskukira bera, bera lehen taldearekin ze esatek gaztesatek taldeak ere baitu, ez er, erakutsia durangoko azokan, ibilita ikasten da erortzen, eh, deitzen da gaztesatek taldearen bosgarren lana, diote orain arteko rokeroena dela. Hala, entzun dut behintzatu prentxan eta honen inguruan mintzatzeko bai julen dugu gurekin, kaixo? Ah, ba, kaixo. Moduz. Oso ondo. Bai, bai. Ja, sartu, ez da? Bai, indarrez, ez da, bai, etorri gara, goizetik gara etorri gara, eta, bueno, pixkanaka, bai. Uh eh, -huh. E, errandu arira, diska hau rockeroena alda orain artekoekin bai. konparatuz. Bai, eh, bueno, etiketak beti beti jartzen dira, ez? Ta bueno, egia esan bai da bai da behar bada rokeroena E, eh, nik uste ibuprofeno diskan iriki genula pixkat ate bat eta honetan ate hori zeharkatzea edo ausartu gea nola bait eta alde horretatik ba hori barrok pixkat gogorragoa edo jorratzea animatu geha. Hmm. Bai. Baina izen instrumentuek badute presentzia dute. Bai, bai, azkenean gu talde berdina izaten jarretzen dugu beraz. Naiz eta eh, gogorragoa dela esan, ez dugu beste munduko ere iraultzarik proposatu. Mm Betiko ze esatek? Bai, bai. Bazarete. E, bost ostemilutuko dizka dala ere? Azki laburra, ez? Bai, bueno, Egia esan, hasieratik garbi genekan, orain guan laburragoa, agian ez minutu aldetik, baina bueno, abestiko pur aldetik, bai, laburragoa nahi genuela, ba, abestiei mimo gehiago emate aldera, eta gero egia da, ba, bueno, azkenean, amairu gamala abestiko dizka bat ateatzen dezunean, gero zuzenekoan ere, ez daukitzen behar duen islada edo, ze betiko abesti batzu jo behar dituzu, eta setlistean, ba, ez, ez dute tokirik, eta pena da beste batzu ba, gelitzen direla ba, bizi labur batekin, ez da? Eta orduan hori ekidin nahian, ba, esan genuen, bueno, guazen egitea, pixkat eh, abesti gutxiago ekiko duen lana, abesti horrei etekin handiago atera alizateko eta eraberean mimo gehiago eta eskaini alizateko. Mhm. Asetuta geratu zarete? Bai, bai, oso gustora gelitu geha, bai. Egia da hori, goita minutuko diska gelitu dela, baina bueno, ez dago ere hainbeste aldea beste diska batzuekin konparatzen badugu. Kolaboratzaile zerrenda luze bat ere baduzu diska honetan. Bai, a <laughs> galetu bar bai baten bat Baten bat bueno, denak ez ditugu aipatu baina, vale. aipatuko, baina ezagunenak agian, ezagut, gati butaldeko Alex Charly, aipagen bai, Bai, bai, egun sentia heldu baino lehen abestian, ba, ahotsa, ahotsa sartzeko proposatu genion, eta segituan esan zigun baiet, era berean hitzetan laguntza bueno, euki dugu Andoni Mujika eta baita sustraiko linaren hitza jaso baititugu e, diskuan guk ideia pixkat planteatu genion abestien nondik nora nahi genuen edo zer, zer esaten ziguten guri instrumentalki eta beak ideia hori hartu eta bueno, hitzak hitzak eh, oparitu zizkigun eta izenburua bere bere hitz hoietako batetik hartutako esalditxoa da. Mhm. Izenburua ikusita badakigu eh, nondik nora doan diska, letren aldetik, itzen aldetik. Mm, bueno, agian izenburua mm, markatu dezake norabidea, gero kolore kolore asko topatuko ditugu barruan ere eh, itzen aldetik, baina bueno, bai esan dezakegu behar bada mm, barrura begira edo barrutik ateratako hitzak direla e, nagusi agian diska honetan beste beste disketi, beste diskekin alderatzen badugu. Mhm. Ba, orain behin diska kalean, e, zuzeneko tan ere izan zarete, diot, noiz ateratzen duten e, lan ah, Ba, azaroaren erdialdean izan da, bai, azaroaren amagustaren inguruaren genuen prentxaurrekoa, eta kontzertuako indik ez ditugu hasi, e, prestatzen ari geha, lehenengo aukiko dugu hemen ahotsenean ostiralean eta gero hortik aurrera memori sarituko naiz, baina badaukagu Amurrion, badaukagu Donostin, e, Legorreta, Bilbo, bueno, vuelta ka biliko gean gero. Bai. bai. Zazpi provintzia egiten dituzue. Ukitzen dituzue. Mm, Nahi bai, baina bai. <laughs> aukera, aukera berateatzen den. Zaila da. Bai. bai, eskerri ulen. Bale, zuei eskerrik asko. musikan txekitzen dugu gure emankizun berezi hortan Durangon gira beti eta talde berri baten zagutza giren dugu orain. Eh, zurekin gira Josu Arteaga, La Banda de la taldearen uh, kantari eta basu jolea. Eh, Zagutzen ez duten entzat, Janik jatan diguzu zer den talde hori, nok Bueno, ba, gare irukote bat, mondrautarra eta, eta bueno, ba, jarroka, betiko jarroka jartzen du, e, jotzen dugu. euskaraz eta erderaz, normalia, bueno, diskontan sartu indegu abestianak euskaraz, baina bueno, e, gutxi gora bera hori, hori gare. Uh, azken diska ateratzen duzue, sei kantu, uh, berizena rock'n'rolla mailua da, hori da? Ja, hori da, bai, bai. Eta nahiko berezia da, uh, ez dut egia ezan biziki ongi urektu, liburu bat zen, atera da betan, eta biak lotuak dira, baina zer da lotura bien artean, zuzen? Bueno, asuntua da, ni, ni atera nahuen e, laberritxo bat oindala bost urte han e, ze alberdanean, gero berriro be, bigarren edizinua inja Madrilen, gero traduziru inja frantzesera, agertu inbida bai Mexikon, eta bueno, ba, argitaletxeko jendiak, e, beti esaten zuztien, ba, ateatzeko bigarren satixa, era, bueno, ni ez daukate, e, neukan astirik ez da gogori bez, eta bueno, ba, neukan e, sei historio nahiko gordinak, nahiko potoluak eta, Eta esan notzan, lusatu notzan e, pena gure bozue, ba, zelan e, gertu gabitz e, grabetan disko bat, ba, atera geike CD liburu bat, da askoz be itxuru zua Eta holan indeu, sartu indeu sei historio labur, oso gordinak, oso zakarrak, eta gero e, liburu, liburun barruan e, topauzeike ba, ba hori disko bat, eta hor bertan da sei abesti, gehi cover bat, bonus track bat. Eta, bueno, ba, loturia da hori, ba, e, pentsetan dugu rock and rolla izan inbidala maiu bat, ezta? Ba, ba, arestik esaten zauen moruan e, eh, poesiarekin, ezta? Eta justo ba, lotura topetako historio horren e, eta kantuen e, loturi topetako pentsetan genuen e, ba, hori, ba, oso, oso imagin potentia zala ma, maiu bat, ezta? eta horrexegatik deitzen da rock and rolla mailu bada eta gero satitxo ba liburua deitzen da literatura e, mailu bada Historio laburrak gordinak zer kontatzen diguzue Bueno, ba, ez dauke seriku sirik lengo el, elabir eh, e, eh, novelakin. Lengo novelia zan historia universal de los hombres gato eta zan kokatuta naparrun. Eta hori bai zan oso herri itxi bateko historixiak oso oso iunak eta oso eta bueno, ba, e, liburu ontako historiak ez die ja baizik eta ba urbanukuak. Ja die ba e, talde rockeruen historiak goraberak, gero agertzen da ba hor betiko saltzamaltza gu ezauketan deun e, ezagutu degun saltzamaltza, laro gehi amarkadan saltzamaltza, ba, drogia, borrok armatua, violentzia, ba, ora, ora gertzen die faktorez berdinak eta ba, ba, nahiko urbanoak eta nahiko, nahiko makarra die bai. Nola sortu dituzue eh, kantuak edo ipuinak lehenik ipuinak, eleberriak eta ondotik kantuak bat bestari lotuz edo nola, nola pasa da hori? Ez, bueno, konturatu ginen eh, lokalien bertan sartzen e, hitzak sartzen esan genuen, ostra, ba, oso, oso hitz potolua di, oso hitz gordinak eta eta eta gainera soinu aldetik izan nahiko ba bajarrok, nahiko eta bueno, pentsetan dugu, ba bueno, ba testuak, histori badi e, oso oso gordinak, oso sagarrak eta eta ateratzen den soinua be bai da nahiko sendua eta nahiko potentia eta bueno, ba, ba hortik, hortik dator eh, maiuan historia. Irakurri berdira dira ipuinak musika entzunez, Ola, hola, hola pertsatu Bueno, bai, izan leke, izan leke, izan leke. Eh, ni, bueno, ez dakit, eh, gero zelan funtzionauko dauen e, asuntua, baina, bueno, e, baldin basoiz, baldin Madrileko feria librora eta hori, ba, hor gertura itxenda, gerturatu itxenda jendia, ba, ba irakurtzeko eta hori. Eta garo, argitaletxekuek eskaten zuzten ba, itxeko liburu bat. Pentseta jat, libu, e, jende, jende horrek ba, bakarrik irakurriko dau e, liburua. E, beste batzu bakarrik e, e, intzungo dabe diskua, ero ez dakit, ez dakit, hori norberaren e, asuntua da, eta, bueno, a, ba, bai, ondo gongo zan, e, jartzia, ba, irakurtzia, historia polit, gordin horiek, eta eta fonduan aukitzia hor, e, bat, talde jarrokero bat hor, e, burrundaria montetan, bai, izan kuriosua la banda del abuelo deitzen da zuen taldea aski harreta pizten duen, ez? E, izena jarri dio taldeari, e, nola izan da zuen e, abenturaren hasiera hori, e, nola bururatu zitzaizuen hala deitzea taldea? <laughs> Bueno, ba gu gure genukan izen bururik ez zebes, eta eta beti ibili militetan rock beti gustatuin jaku ta e, ibili gare ba bai idazten fansinetan, bai kontzertuak eh, antolatzen, bai irrati libreetan, beti ba, rock and rollarekin gora eta bera eta hori. Eta, bueno, nire, nire taldekideak, basitxuen e, talde hau, izen barik, eta luzatu, zian, lusatu ziaten niri ba, parte hartzen eurekin batera. Eta, bueno, ba, hasi ginen etzaietan, ondo, ondo zi joan azontua, ostia, ba, sortu inbidia hemen kontzertuak, ba, e, zehoz bio, ostia, ba, grabo egin bio e, diskoren bat, eta, ostia, ba, aukeratu izen bat, eta, bueno, ikusi genuen e, aldamenien danasie supergaztiak eta gu, <laughs> gu ginela ba, agure batzu eta ba ginen e, barre baten ba hori ba eh, aitzitza gare eta eske gare sarrenak agure puta batzu gare eta eske ni labanda la azken diska horien zundut atera duzuela 676 aldiz e, egia da hori bai egia da hori egia da hori atera indegu atera indegu 676 CD liburu eta bueno, da oso numero politxe eta horrexegatik. <laughs> Gordin, gordintasun hori azpimarratzeko berriz ere? Be bai, be bai, be bai. Zuzenekoak, kontzertuak eh, eskainiko dituzue ondoko hilabetetan edo biratxo bat eh, prestatua duzue diskaren aurkezteko? Bueno, bauku lan kontuak eta umien kontuak eta eta bueno, nahiko, nahiko estu gabitze, baina zeo zer eh, Madri era fango gare, eta Andalusiara bai fango gare. Eta gero Euskal Herrixan pare bat lekutan, betiko lekutan, e, fanimbiko, fanimbiko gare. Bai, bai. Ze kantu, hautatzen duzu orain entzuteko? Ba, maiua adibidez, maiua. Ami, esker. Eskerrik asko zuei. Zer ez dano dakigu sedan sufritzia Hemen girudien ez dano daukogu Negar markoa soberan Maiuan Duetengai che liaria col peccà che derrava baina hemen lei bagna e me l'aggressore izanen dute hau poesia estela baina nik esanen diet poesia maiu bat dela! Eta seitzen dugu gure eh, emankizunean miren nahbaitzarekin, kusizaitugu eh, atzo, doa, doa, biegun atxestaren eh, gaualdi, gaualdian, sustengu gaualdian, zure proiektu berriarekin, alere hori aipatu entzin egingo dugu pixka bat zure historikoa, dola ere zonbait urte hasi baitzira, talde hainitzetan, um, behintro naiz, ez, hasi zalela, napoka iria taldearekin, hori da? Hori da, bai, bai, napoka iriarekin, 2005 garren urte horretan izango zen. Ander Mujikata biok, eta ba ez dakit, bost bat argitalpen edo izan genituen, eta mm, aurtengo guztalian, erabaki genuen, ja azkenengo kontzertua ematea, bai. Hori napokaria Bai, hori da, napokaria bai. Eta nutik, induzuek, gako beltzak, zer da dezbrintasuna bien artean? E, hori da, Joseba Belenuarren proiektua, bai. E, ginen, Ander mugikata eta biok, eta... Gero Josea Belenuar ezagutu eta berak bazuen e, gogoa zerbait berria egiteko, bakarka ibili baitzen aurrez urte luzez eta osatu zuen alde batetik Josea Belenuar eta Gako Beltzak gu ginen akustikoan e, dituen genituen kantuak. E, baina baita ibilida da duoan Felix Bufekin edo Josabele Belenuar Gang izeneko proiektuan ere, boskote bezala Sean Bidegain, Felix Buf, Ander Mujika, e, eh, Joseba eta Bostok, bai, e, gauza ezberdinak egin ditu, baina, bueno, oie guztiak ere e, amaitu ziren eta berak jarraitzen du bere, bere proiektu pila bat e, aurrera eramanez, bai. Eta jarretzen du, eta jarretzen du zurekin, gainera. Bai, bai, e, diskontan ere horri bilida da buru belarri, ekoizpenaren ardura izan du, eta, bueno, prozesu guztian izan da hor protagonista, bai, e, bion artean ondu ditugu pixkat kantuak, baina bueno, berak bazuen hor ideia nahiko argi eta badu gaitasuna perspektiba izateko nola kantu bakoitza jantzi eta eta bar. Eta, bueno, ba, berak eh, eskatu zidan, nia egin zezake lan hori, eta ni pozik. Eta gainera, emaitzarekin ero oso pozik eh, geratu naiz, bai. Horan hori da, maiz proiektua, ongeraten dut maiz? Bai, maiz, bai. E, maiz, mize, mize, nahi duzun moduan. Berez, maiz da, baina nik ere ja lagun artean <laughs> mize esaten dut, besatzuk mize, nahi bezala. <laughs> bai. Ba, hori noiz hasi da proiektu hori, eta lehenik zer da proiektu hori? Ba, proiektu hori da nire proiektua, esan daiteke nire bakarkako lana. E, Piskate mm, e, momenturen baten egon nintzen e, jogabe, e, eta momentu hortan, ba, pentsatu nuen, bueno, egia esan, lagun batek eskatu zidan bere proiektu batean e, ia joko nituen kantu batzuk. Eta horren arira hasi nintzen, bale, ba, prestatuko dute emanaldi bat. Eta horri tiraka, ba, kantuak osatzen jo nintzen, eta izena ipini nuen, <laughs> hasi nintzen ja diskoan pentsatzen, eta hori da nire proiektu personalena, bai, orain arte ez dute olakorik egin. Eta gontzako ordan diska bat atera duzu, hemen aurkezten duzuna Durangon, nola autatu dituzu, ba, Joseba Basuan, nola autatu dituzu beste musikariak? Bai, esan behar da diskoa egin dugula mm, Joseba Balestena, e, Ilarri Agirre eta Iruron artean. Joseba Balestenak e, ditu basuak, gitarra, teklatuak, bateriare bai kantu batean, Ilargik ere bateriak, eta ni neuk ere beste baten bateria eta gitarra eta hotsa. Orduan e, eh, pixkat iruron artean eh indugu disko guztia. bueno, ba, azkenean eh, arrazoia da alde batetik erosotasuna eta holan eh, peti mite egin alizatea eh, giro goxo batean eta ba, elkarre erraz ulertzen duzu jendearekin. Eta gero egon gara, grabazioa izan da, beran, Nafarroan, e, inigo irazokiren estudioan. E, Aspalditik ja laguna gara, e, Napoka iriaren azken de, diskoa ere arekin grabatu genuen. Eta bueno, asko gustatzen zait e, bere lan egiteko modua, eta hori ere izan da faktore garrantzitsu bat. Banekien berekin goxe gongo nintzela eta errez gongo zala dana. Orduan, ba, esan daiteke hiru edo lau personen artean egin dugula dena, bai. Napoka eria dugako beltzak nahiko folk musika zen, uai joka jokera joten zira, zaitik aldaketa hori? Eh, ez da aldaketa <laughs> aurrez pentsatua izan, eh? E, egia da, Josea Belenuarrekin e, eh, jotzen hasi nintzenean, batez ere e, gang e, proiektuan eta gero baita ere perlak e, zarauzko taldean izan naiz jotzen, e, drumcopters beste zarauzko beste neska talde baten eta hor egonda niretzako aldaketa punto bat hartu dudalako gitarra elektrikoa duela bizpairu urte. Eta horrek ekarri du ba, elektrizitatea eta <laughs> soinu elektrikoen sale amorratua bilakatzea. Ja, lehen ba nintzen, entzule bezala, baina jotzen aste zeranean ar, ni bentsat harrapatu nahu bat, Eta horregatik baina nahiko naturala izan da pixkate rock, rock eh, bueno, gogorra ez izan, ze egia da ez dela oso gogorra ere diskoa nire ustez baditu e, giro pausatuagoak, giro rockeroagoak, baina, baina bueno, naturala izan da bentsat, ze ja banera man demoratxo bat gitarra astinduz. Eta kantuen letrei erreparatuz, zer kontatzen diguzu lan honetan? Bueno, ba, batez ere hitz egiten du bizi daitezkeen edo bizitzen diren e, aldaketez, e, izan daiteke modu personalean, e, taldean, bikotean, e, nahi bezala ulertu daiteke, baina aldaketak eta gero hoiei diegun beldurrez eta sortzen duten buruko minez eta eta gero ondorioz, e, pixkat, e, bueno, nahi dut dei bat egin, nola esan, ba, ba bidea egitera usartzeko, ez? aldaketei eusteko eta eta batez ere sentitzen duzunean barrutik baietz e, eh, hori dela bidea edo eten behar dela zerbait, bukatu behar dela zerbait edo ba egiteko kasu eta pixkat, Naiz eta kantuak sortzi diren, egia da danak elkarren antzea badutela zentzu hortan, bai, Eta zuzeneko etara begira, aurkezpen kontzertuak izango dituzu ondoko jabetetan? E, eh, bai, e, kontua da, buruz orain <laughs> ez dakidala, baina bai, urrengoak ja datorren urtean izango dira, urtarrilean baditut pare bat eta otxalean sentitzen dut buruz ez dakizkit, baina ipiniko ditut e, sareetan, e, orain jai modan dauden sare sozial eta plataforma digitaletan, antxe ipiniko ditut, bai. bai. Ba, gure solasaldiaren bururatzeko, kantu bat aukeratuko zeniguke? Bai, en, jarriko dugu lehenengoa, diskoko lehenengoa, ia jendeari hola harrapisten zaion, bai, ausardiarik ez. Ba, mi esker, mire. Bai, zuei. Ausardi Eta gabe Batuak zere karriko dizun zaizaude Ola jarraituko duzu maite Barrura begiratzen aste zaren arte Araba aldera begira jarriko gara orain, ETS taldeak e, bere bosgarren lana, atera berri baitu, bosgarren lana aski berezia badena, hiru euskarritan e, jaso baitu, e, bere azken uzta em, ibilbidea esplikatzen duelarik, bai dokumentalean bereziki, baina baita ere kontzertuaren bidez, ez, esango dugu aski berezia dela, ez, egin duzen lana, inigo etxezarretak kaixegun gunon. Bai, kaixo. bai, bueno, ba, aur aurten uh, ja pixkat txip nahi genuen eta eta bueno, ama birtu eta gero, ba bueno, e, uste honuen ba, ba zela gara ja gelditzeko eta atzera begira eta zeo zer berezia egiteko, ez? Ordune Ba, bueno, proiektu honetan hiru hiru atal daudez, bai, e, zuzenekoaren audioa, zuzenekoa, gazteizen grabatuta e, eh, DVD-a eta gero ba, bueno, taldearen dokumentala asaltzen, oza, taldearen dokumentala non ba, hori, gure ibilbidean, gure eguneroko lanak, e, gure e, bizitza ba, pizkata saltzen duena. Ez? Ziklo baten bukaera aipatu duzu, horrek nahi du erran e, bide berriak urratu nahi dituzuela, edo ez dakit, estilo aldetik e, bestelako bideak hartuko dituzuela, edo zer esan nahi duzurek? Bueno, ba, esan duan moduan, hori, amabi urte izan dira, eta gure estiloa nahiko definituta dago, baina, bueno, ja komposatzeko momentuan ba zer niri beintzat eskatzen dira burua irekitzea, ez? Eta eta azkenean e, ba hori, 12 urteak baina azkenengo bost urteak nahiko politak izan dira eta eta ordun ba hori dokumental eta bueno, proiektu hau eh nolabait ziklo bat izten du eta pixkat etorkizunari begira, ba, bai gustatuko litzai guke, zeo zer berezia egita oraindik ez dugu hitz egin, oraindik ez ez dugu erabaki zer eingo dugun, baina baina bueno, momentu polita zen orain egiteko eta eta bueno, etorkizunari begira, espero dugu zeo berria edo egitea, ez? 60 minutuko dokumentala da, zer aurkituko dugu bertan? Bueno, bari, esan moduan, e, pixkat e, nolabait enfokatu dugu ez teknikoki, baizik eta alde gizat, tiarra edo al, eh, lado humano, ez, esaten dana. Eh, azkenen, eh, bueno, ba, talde moduan, e, gu badakigu gure musika nahiko, ez dakit, erraza dela edo ez garela gehiagik komplikatzen, azkenean eh, hori interesgarria, niretzat interesgarria dena, e, bueno, ba, aizen melodiak eta botxaren melodiak dira, ez. Baina, baina bueno, alde teknikoa ba, horregatik pixkat albo batera utzi dugu eta, eta, eta nahi genuen ba, gure bizitza saltzea, ez? E, Entol Sarmientoren atzean zer dagoen. Ordune, bueno, gure berezitasunengatik eh, nahiko talde bitxia gara, ez? Eh, ni gazte izen bizi naiz, besteak eh, logroñon bizi dira, eta bai jatorriz, bai estilos, bai izateko erasoso oso desberdinak gara, eta ordun ba, ba, bueno, piskat hori ez aldo dugu, horren eh, talearen atzean zer dagoen, eh, eta hori gure musikatik kanpoko lanak zeintzuk diren, gure ba, nolabait eh, alde honak eta alde txarrak, ez? Beti alde honak era, normalean erakusten ditugu, eta are gehiago gure musikarekin, beti alaia, beti ezakizer, eta, bueno, ba, uste dut polita dela nolabait eh, ikus, ikuspegi orokor bat izatea, ez? guztian ikuspegi orokor bat eta ba bueno, dokumentalean ba hori hori azalduko dugu, ez? Nolabait gure ez bakarrik historia, diskografian asuntoa euskararen e, egin dugun aldarrikapena eh, gure zailtasunekin, ordune hainbat arloa agertzen dira, baina betez ere hori gure horratzean dagoen bizitza asaltzen dugu. Eta dokumental hori, naiz eta azken labeteetan eh, gina izan, uh, ala ere, bi urte horiek hartzen ditu kontutan. Bai, azkenenko urte bat, edo igual urte bat eta erdi gara grabatzen, baina hor lan handia egon da, ba hori, azken ema urteetako ba, dokumentuak, bideoak, argazkiak eh, ateratzeko eta nolabait e, gion izatzeko guztia, ez? Ordune, ba bueno, eh dokumentalaren hainbat arlo haude, esan moduan eta bat da historia eta orduan bai hor egondala nahiko lan baina, baina beste guztiak nahiko urte bat eta erditan izan dugu ja denbora bai guztiak egiteko Eta horrez gain, jaten zeren ostian um, dokumentar hori ez duzuela zuek egin edo ez dela zuen ikuspundua, bestera baitena dela Bueno, berez, gu planteatu genuen eta guk erabaki dugu dokumentale egitea eta nolabait gu horren atzean gaude ez. Baina, bueno, e, produktora batekin e, egin dugu lan, artifizio produktorarekin, eta eta hasiera batean, bueno, komentatu genuen, gu zer, atera nahi genuela komentatu genuen, baina gero ja denborarekin haiek e, erabaki zuten nolabait, ba, haiek izatea azkenengo materialaren... E, e, iritzia edo zer aterako den edo zer ez den aterako, ez? Azkenen eh, haiek esaten zuten e, politagoa zela ikuspegi orokor e, norai objektibo bat izatea eta eta bueno, ba, nahiko ez dakit e, zaila edo gogorra izan da taldearentza, den hor egon gara lanean, ez dakit urte bat eta erdi eta azkenean, ba, baina bueno, nahiko interesgarria da eta eta eta esaten duan moduan eh, ez bakarrik eh, zati aleitxoa, bezik eta zati sentikorra, eh, zati tristea, zati pizkat denetatik dago, ez nahiko gora beratxua da, baina nolabit eh, interesgarritasunaren aria izateko, edo interesgarritasunaren aria jarraitzeko ba, beharrezkoa, ez? Joan, Seguraski dokumental horrek eh, jendaren zat, jendari ikasiko duela zer den entor sarmento gehiago, giberetik ustea, baina zuen ere zerbait aldatu du, berriz, hori amabi urte horiek ikustea? Bai, gainera, ba, bueno, elkarrizketek eramaten dute pixka, elkarrizketak dira dokumentalaren zutabea, ez? Baina elkarrizketak egin genituen ez bakarrik eh, barruko elkarrizketak, baizik eta hori kanpo elkarrizketak badaude, e, eh, abeslari ospetsuen eh, hitzak, e, Arabar Euskararen elkarteko hitzak, beste musikarien hitzak, orduan, Karo, gu grabatu nuen guztia, baina ez genekin besteek zer esaten zuten, e, da, gure, bueno, taldeko barrukoek ez genekin gure, gure taldekideak zer esaten zuten, ez? Eta orduan, bai eh, izan zela, hori, azkenengo ikustean, pentsatzea eta jakitea, benetan zer esaten duen batek zuri buruz, edo bestea, ba, ba bueno, polita da, zen azkenan ez gara izan oso txarrak de, hau, ez gustatzen ez, nahiko, nahiko polita izan da eta eta niri pertsonalki ikustean egia da ba bueno e, hori nenguela hori momentu batean ja joa inbeste kontzertu inbeste disko inbeste tal ordune ba bueno ikustean nolabait berriro pizten zaizu gogo hori ez jarraitzeko gogo hori eta eta bueno ba beintzat horretarako balio baldin izan badu ba ba nahiko eta influentzia bat du uh, eh, leketa hori zuntzat etorkizunean berba estiloan edo berba hitzetan ere Ba ez dakit, eh, gauza da, ba hori, eh, azkenen eh, gure musika eskarrok musika da, eta nahiko definituta dago, ez? Nahiko akorde sort eta guztia nahiko definituta dago, baina eta hortik ateratzean niri alde batetik saia iruditzen zait, ba taldea baduelako ja bere bere egoera edo bere leku hartuta eta nahiko leku polita da, azkenean jende asko dagoelako horren taldeari jarraitzen, ez? baina gero bestade batetik, e, ba hori, zer eh, puntutik nolabait eskatzen dizu ja buruak, zeo zer aldatzea, ez? Ordune niri, ba, ez dakit, hori e, eh, dazkadan adibidez, e, abestiak izan behar dira ez dakize, denboratan, ez dakize akordekin gutxo gora bera nira entzako, ez, badaka kontrolatuta, baina ja nolabait, pizkat preso sentitzen naiz, e, ez dakit ja bestiak egiteko, ez? Ordune, ba bueno, irekitzeko momentua orain da. Niri egia da gustatuko litzaidakela, ba igual, ez dakit, ez dut esango elektronika, baina zeo zer igual sartzaia sintetizadorekin, zeo zer aldatzea eta bueno, ba ez dakigu zer etorriko dan edo jendeari gustatuko zaion, baina baina bueno, edo igual hemendik bi urtetara gaude estilo erdineko disko bat egiten atera zaigulako, baina bueno, beintzat E, eh, orain ez, orain mugak ez jartzea eta eta gero ba ikusiko dugu zer ateako denez. Ba, ikusiko, hori bidean ikusiko duzu, baina norengo meinipen e, eh, CD eta DVD bat ere aurkitu izango dugunez zuen azken uztan, esan dugu gazteizko bestetan eskain izan duten kontzertu ura, ez, duzuela diskara baita dvd ere, e, ze puntura izan zen berezi kontzertu hori? Bai, bueno, ba, gure kontzertuak normalean e, izaten dira nola baita, ETS-eren e espektakuloa, ez? Normalean ez daude kolaborazioak, ez daude dantzariak, ez daude... Eta kasu honetan, ba, bueno, bizitzan behin, bueno, guretzat da bizitzan behin, behin egindako zeo zer, ba, ba, bueno, nahiko jende ugari etorri zen, e, eh, kaotikoko abeslaria, betagarreko abeslaria, e, peio reparaz, dantzaria, judizmendiko zan pantzarrak, orduan, hori guztia gainera izan zen e, enparantzarekin, azkenen gazteizko enparantza nagusian izan zen eh, foru plazan, Ordune, jo, ba, ba nahiko egun polita gelditu zen eta eta gainera DVD-an nahi genuen jo, ba, nolabait ere argi spektakuloa egotea eta eta jendea gotea zatzenen 10 bat mila pertsona etorri ziren eta guretzat da ba, izugarri zen egun hori, ez? Urte osoa egia da, izan zela nahiko saia prestatzea guztia, zu pentsa dagoen atzeko hori infrastruktura guztia mugitzea eta jendeari mugitzea. Ez dakit egun horretan genuen berrogoi pertsona hor, eh, ez dut esango lan egiten, baina hor e, eh, saltxan, ez? Eta bueno, nahiko komplexo izan zen, baina jo, baina tarazan, zen primeran azkenean. Bara, eitzuli eder bat egin dugu, orain eh, diska eskuartean, ez dugu esan, baina ametxetan, deitzen da zuen azken eh, lan sorta hau, ametxetan bada kantu bat ere, e, eh, ametxetan duena izena, zer kontatzen diguzu zuen Bai, bueno, proiektua gure amabi urtetako historia da, baina aurkezpen kantu herri dago ametxetan, eta proiektuaren izena nola baita eramaten duena, ez? Azkenen gu elkartu ginen eh, musika jakin gabe, eta hamar bat urtetan lortu duguna, ba, guretzat sinez gaitza da, eta nola baita eh, ametxet, amets batean gaude, ez? Ordune, ba, bueno, ba, eskertu nahi dugu jendeari, amets hori errealitate e, bihurtzagatik, ez? Eta eta ba hori eta gainera konturatu ginen ba ETS eh, hitzak ametxetan hitzaren barruan zeudela ba guretzat izan zen a, kriston subidoia nola bait Ba ametxetan kantuarekin buratuko dugu gure arteko solasaldia, saldia aprobetxatu ezazula durangoko azoka eta laizter arte Bale, eskerrik azko zuai bateko sustraiak Erosotasunaren etxaiak Milaka kilometro metz berri baten bila Arko zure elekua bere zion munduan Iagan hauzteko albo batera Inurrien atzera pausun txiki zaurera Amestera Ametxetan, ametxetan Amaiko treba sarira Ametxetan, ametxetan Galdu Zure mundu mejor era, a mechetan a mechetan, y era para pasa dira ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan Zure mundutik digurera Ametxetan, ametxetan Ametxetan Ametxetan, ametxetan Amaiko Hame Txetan, Ametxetan, ametxetan bookate batean Hame Ametxetan, ametxetan Zure mundu digurera Ametxetan, ametxetan Ametxetan, ametxetan, abai gauz den basa dira. Ametxetan, ametxetan, larruen ue pelura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik tiburera. Ametxetan, ametxetan. musika talde berri bat ere ipatuko dugu uh, orain Nizuri Tazuneri deitzen da Donostiatik heldu da eta atrapa eta joka uztartzen eh, du talde horrek benitugu bi kantariak eh, egunon Norzone eta Fani Egunon Egunon mai Jantzuek biak arizizte eh, talde horretan eta lehen gauza ikusten dena uh, dela Japoniako bandera hori zuen disken gainean itzak ero edo, edo izenak, kantuan izenak erdi euskaraz, erdi japoniaz dira ere iduridu zaitik Japonia Bueno, ba, beti esaten ziguten ez, ba, ba, rapan barrun euskera pixkat eh, txinatarra antza zeukala. Eta guk esaten genuen brometan, bagian bizkaian bai txinatarra antza zeukala, gipuzkera pixkat zela Japo, japoniarra ez. Orduan pixkat emespretsu eh, hoi pixkat pixkat ba, umorekin buelta mateko, esan genuen, bueno, ba, egiten dugu rap japo ez eta hortik hasi zen pixka kode bat bezala, eta gero, ba, bueno, usten dugu euskera eta Japonia ritzasko lotura daukatela, ez? Kampai adibidez, ez? Osasuna eta gure aldeti, ba, kampai bat, ez? Eta horrelako itzasko, ez? guztuko eta horrelako... Ba, eta hori, eta portadako zean, bandea teatzen dena, ba, hori izan zen lagun batek maixak ekarritako opari bat, japonetik ekarritako opari bat, da, bueno, izan zen pixkat, omen bat hori portaan jartzea, baina, bueno, mhm. detaile bat, Azken finean izan zen, iz joko bat, ez, pixkat buelta mateko, ez, beti e, jasotzen genuen kriston mespretsua, euskera rapa ez zula aurreateatzen, itxusia gehatzen zela belerretan, eta orduan da gure kode txikia, ez, guk ez geha txina eta rapa egiten guk japoniarra egiten dugu, ez, pixkat eh, errebelde puntio, ez, emateko umoretsu buelta guri hainbeste mespretsatu ziguten ba, ba, ba, jendea, ez. Ni zuri eta zuneri, noiz eh, abiatu zenuten e, eh, aventura hau, e, nola elkartu zineten eta... E, bueno, lehenengo lana grabatu genuen amaxi bat, nazti bilbon, e, 2000 eta urtean izan zen, baina bueno, ja lehen hendik ba, hasi ginean urte bat lehenoago edo pixka lehenoago ba, elkartzen eta pixkanaka ba, lagun giroan sortzen sortu da proiektu bat da eta pixkanaka gerozta serioago bihurtzen ari da eta jende gero ari da barrun sartzen eta konfidantza hartzen eta polita da. Zenbat zaretze taldean? Gu hemen bi gaude eta DJ-a e, aurten ibili, bueno, kriminesku hasi izan gurekin eta gero baita itzaletan zua ibilia gurekin baina bueno, e, gero jende gehiago dago oratzean produktoreak, ez egoizleak. E, eh, bai, azkenean e, taldearen aurpegia, ez, ba, fanita bilo gara, baina bueno, fanita bilo gara pixka aitata ama, baina bueno, dauzkagu matronak, ospitale, doktore eta jende hori gabe, ba, zinezkoa zen, ba, pause, ba, semea, bizatea, o semea labago, ez, unetan. Mhm. Baina hori da, nortzon eta fani eta gero ba, sinergia hortzen sartzen den jende asko, ez hori da nizuritasuneri. No. Nahi genuke bi mila izatea, baina bueno, guain <laughs> talde txikiak ega eh, baina. Lehen alde da, zuen eh, lan bat aurkezten zuela durango hemen? Ba, bai, egia esan da, bai. Bueno, izan genuen aukera bain dela ja, bueno, bueno nortzone bezala. baino, bai. Eta egia esan da, e, urren gurtean atea behar dugu disko berria eta hor bai nahi degula pixka durangoko azokan ondo ondo sartzea ja, inkluso ba, hau etxenean ba, kontzerturen, kontzerturen bat ematen baina bai, azokan lehenengo aldiz bai. Eta jendeak nolak zen diskauri? diska Boa denetarik, guk aber, badakigu eh, beltzen musika egiten degula beltzen zako eta gaina euskeraz. Orduan, ba, badakigu hemen Euskal Herrian oain trap musika pixka xelebrekeri bat bezala ikusten dela, oain dela irurogei urte roka bezala, ez? Orduan, mm, ba, arrera ona, ez? Jendiarekin bai. ondo, baina, bueno, pixkana, pixkana, hau ez da, hau da, bide, bide luze bat, ez? Bai, bain, momentuz, oi, diska bakarra egin dugu, ez? Ba, jungo geha musika egiten eta gauzak egiten eta ta ikusiko da eh, jendeak nola erantzuten duen. Mm -hmm. Gu pozik gaude. Eta letrei erreparatuz, zer kontatzen diguzue diska honetan? Ba, pixka denetarik, ez. Eh, e, gure baina pixka ba, bizitzan aurkitu daitezke hainbat egoera, hainbat emozio edo ez da agian urrengo prestatzen agian diska kontzeptualago izango da, baina ba, batez ere hori gure gure barruko gauza musikan plasmatu eta Azkenean gizarte, gizarte barrun ba, gure kokapena aktibotzat eh, jotzea euskerarekin, ez? Ta e, erritmo berriak ba, arbasoen e, eh, oiertzunekin bat egitea, ez? Azkenean e, gura puztua da, euskera jarraitu behar du bizirik, orduan ikusten degula etortzen diela soinu oso potente eta vanguardistak eta pixkat euskerarekin baita lotu berditugula euskal jendia baita esateko aizu euskeraz posible da edo zein gauza itea ez ez bakarrik eh, gazteleraz, frantsesaz edo ingelez ez ez orduan Hoi da, ba, bilatzea gure lekua gizartean aktiboki ba, kulturaren barrun, ez? Eta justuki trap musika, eh, nik ere dola guti izagutu dut hori, nola definituko zenukete dinentzat? ba, musikalki karagarri. Gero ja atzean daukan estereotipo eta filosofia ja beste historia da, ez? Dauka rakasta txarra, prensa txarra, baina guk egiten dugun sistema egiten duen bezala. Artzen dugu traparen musikalitatea, daukan zentzut estereotipo ustu, eta guk nahi degun bezua sartu, eta tomat por kulo, beraien bezala. Hoi da, azkenean baitari ikusten dugu raparen evoluzio, bueno, ez evoluzio, beste adar bat, azkenean adar dauz, eta gero ez bakarri rapean, elektronikan gero estilo gehiago, musika estilo pila bat atatzen dira. Orain, eta ba, bueno, hori esan duna, ba, gure mezua sartu, e, gustatzen zaigu musikarekin, ez azkenean ez bakoitzak bere estereotipoa izango du, baina gure daukau baita ere. Nondik moitzen zarete gehien bat? Adonosti, ba, Bilbo... Oida, Adonosti, bai, Bilbo batez ere donostin bizi geha ez, eta, bueno, ba, oarzo aldea hortik, baina, bueno, abestu, gehiago abestu dugu bizkaian, gipuzkoan baina bai, momentuz, bai, egon ginen baita, irisarrin, e, bueno, pixka mugitu geha urte, baina pizkanaka ez. Eta ondoko jabetetara begira, e, datak badituzue, baduzue, Ba, egia esan da, bueno, aurkeztu behar dugu hain, e, abenduak amabian, e, eh, bideoklip berri bat, ez, Santelmo Museoarekin bat ur, e, urtarrilean markatu, bai. urtarrilak 12 bai. Eskerrik asko Fani. Eta hortik aurrera hasi bergera disko berriarekin, hasi ke nahiago dugu ba ez da kontzertuak egin, ez? Eta pixkat eh, ba, bakoitza dauka bere lana ikasketak, bai. bai. Momentu hasiko gabe gurrengo lana prestatzen da. Bai. Uh -huh. Sorkuntza momentu hortan eh, burbuia batean sartu. Sasken bai. Ez gu burbuia batean bizi oida, <laughs> Hoi da, errealitatean eta burbuinan hor pixkat bien artean bizi orduan ba hor murgildutak Jendeak entzuna behar duzuen musika interneten, nola txabatzen da, egizki? E, ba, Youtubeen e, badago, gero taupakako horri aldean baita diska deskargatzeko dago, e, gero baita Spotify guzte dute jarri jarri berri dute diska, hasi que, interneten erraz aurkitzen da, nizuritasuneri musikala hil jarriz, erraz aurkitzen da entzuteko. Eta fizikukia txamateko diska? E, bai, hemen daukagu taupakako e, postuan, artekale berrogeita iru postuan, e, ba, diska eskuratzeko aukera dago. Taupak aipatu dugula, e, aipatu izan dugu, bosgarren urte hurrena ospatzen duela, e, zuek taupakarekin e, plazaratu zuen lana, e, plataforma egokia izan da, zuentzako? Edo? Guk plazaratu, bueno, bai nortzono bezala eta bai zuneri beti izan dugu atzean taupaka, mm. bai taupaka elkartearen e, kideak gera, hasi bai, guk uste dugu, sustatzen duten lana, ba, benetan onuragarria dela, ez? Ba, hemen gota aldentzako, pixka kultura librea defendatuz, kultura librea ez da kultura doakoa, ez da pirateria pura edura, da kultura librea. Tazkan gauzekin, orduan, bai, bai, betetzen duten lana guretzako, ba, benetan onuragarria. Ez? Bai, u, oso pozik gaude beraiekin eta eskertuak. E, nola laguntzen dute, edo e, zer nolako babesa jasotzen duzu? e, pixkat ikusteko, ez? E, horretan... E... fanita bilok ez, ezagutu ginen, ba, hoxe, ba, ba, kalean, ba, beti, ba, ba belarrarretzen, gara gardo ginen, ba, pixkat ba, ba, kaleko punkiak, ez punkiak estetikoki, baizik. izik, e, orduan, ba, taupaka ematen digun, ba, taupaka izan da, ba, hori, bideratzen gaitu andana gauzetan, ez, osea, fakturetan, nola, e, eh, sergati Creative Commons e, lizentziapean, ba, agian da, oberen gauzak egiteko, edo, zer, edo zer gauza bai, mm. topaka hor dago, ba, bizka babesteko, eta, bueno, zalantza bat zute, ba, bueno. Ba, orain, e, diskako kantu bat, entzunen dugu, e, zuen autoan utziko nuke, zer, zer e, entzungo dugu? Ba, ni jarriko nuke itxita, adibidez. Azken egua. Emezker, zua izdorzak atzik kemen, eta fani eta nizuri eta zuneri taldea entzuten dugu bere ala. Emezker. Zuei. Eguzkiaren semea, natural, no forceps, nat, nat, nat, natural, no forceps, nat, nat, nat, natural, no forceps. Trapa euskera, txantxa, dela, mela, fela, mela, mela, mela. Bela, fela, aro, berrin, gure, era, nere, zure, gure, baskulture, nortzuk gire nizure eta zurire maitasun sare, sumate konpare. Ez ginen june hemen gaude, berrasmatzen el talde, barrukuari loian no fraude, geure estilo esplai buru jabe, itxasoa sortzen aigaraz tiro, oh egiten dugu dotore Ezkerra dauzkala dauzkagun produktore Kevin Lander maixate NG ore Beraiek gabeko ez da suspiro oh. Ardo gau baten ametxa Zugabe geratu nintzela dio ahotsak Berdin dio ikusiko gara Ikusiko gara, basaiako eskolatik, atera baino leno Hemen abesten auken hori eba dinero Komunikazio faltsua balor uste lakero aurkitzen dira hor Usurero, sorain dik, botere gehiegi beraien baldintzat nizurik desegin lagundu zitala beti eutxi goiari askatu gurekin kultura ezen baki eta ezin neurtu hain beste gauza ezin dira ulertu mira como vamos de la calle al concerto euskara nuestra obra y en lo alto de tu estadio Beraien baldintzak ez doaz gurekin Behar duzunean beti eutxi goiari askatu gurekin Como como dices tu, como dices tu, como dices tu. Behar duzunean beti eutxi goiari askatu gurekin Komo dices tu Ez ginen gaude Berraz matzen ertalde Barukoari loial no fraude Gaur ez dira buru jabe Itxasoa sortzen ari astiro oh, Egiten dugu dotore Ez gerra dauzkala dauzkagun produktore Kevin Lander maixate NG ore Bera gabe guesta suspiro oh. Asieta buka juana eta etorria Ura musika gure iturria Lof mugimendu zorrotuaren birria Fula Atxe ikusten zaiela inbirria Zitienez poka puz ezparra tanta ferria Ona zure hurrean otzone bizitza iztegia Langile baten historia Antes melas ni favora me fumo la histeria Hashtake, hashtake, hashtake, hashtake, hashtake Vive tu vida la hostia o callate la boca Hombre de tenedor en un mundo de sopa Hashtake, hashtake, hashtake, hashtake, hashtake Gustora nago horrelaxe Era berrizegei tradizioaren menpe Dile sarraskia gernika konstante La guerra en el mundo, negocios reales Pertsone, merkatua, dale giro que Nos quieren esclavas y os quieren callados Pero no, desde mucho antes Talde asko gauza, kontrakorriente Euskera, señale, gogoak zainetan Gauza que guiñez entera el planeta Zure txeetan, ez zeatela errege Bidea aldatzen, dantzatzen bestalde Zu hor zaudela, zure begiak Dauden ere bila, tabakitz ere Orain, musikarekin bihar musikarekin tazu musikarekin, musikarekin, musikarekin orain, musikarekin bihar musikarekin tazu jun hemen daude Berrasmatzen el talde, barrukoari loial no fraude Gure estilo estrai un jabe, itxasoa sortzen aigara astiro Egiten dugu dotore, ezkerra dauzkala dauzkagun produktore Kevin Ander maixate NG ole beraiek gabe guazka suspiro Misuri, eta taldean zuten uh, eh, genuen eh, taldearen uh, azken iskaren azken kantuazen hori e eta azken gaur zeixatek maiz eta eixe eta labanda dela uelo taldeak entzun ditugula Maia, mi izker horxitagatik, uh, nirekin iso eta kantuz kantu uh, makizun Bai, plazer bat izan da eman kizun honen egitea eta erranen diegu entzulei ere, entzun gai izan den dutela eman ere interneten, berriz ere osoki entzuteko Mi izker, entzutegatik, eta jo! Zanongi!